sal nie weer my gezicht wegdraai van die volk Israël nie, ek het my gees op hier die volk laat kom. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is.